dace da 20 da wata na jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da hudu da watan 12 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad wanda suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'al an dawa'i shafi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan yake wannan unguwa ta tudun mori a wannan gari na tawacin hore Niger wanda yau da yardar Allah subhanahu wataala zamu tashi darasi na 35 insha Allah muna fata wa Allah subhanahu wataala ya zai mana jagora da kuma haska mana zuciyoyinmu domin hango abinda Allah yake so mu fahimta da kuma barin abinda ya kamata mu bari Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya samu wani lafiya zamu tashi akan fadar malin da yake cewa faslun haka ne wa mimma yanbaghi an yu'lama wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an istalzama raja'uhu umuran malai ce wa mimma yanbaghi an yu'lama na daga cikin abin da ya kamata kowannen mu ya sani anna marraja shay'an duk wanda yake fatar wani abu istalzama raja'uhu umuran to abinda yake fata abinda yake da yake fata yana da buƙatar ababe guda uku ko ya lazance abinda yake fata ya zama to ya cika ababe guda uku ko abinda yake fata za a sami shi tare da ababe guda uku ahduhuma abana farin mahabbatu ma yarjuhu shine idan kana fatar abu to dole ka kaunaci abin da kake so kake fatar kaunar abin da kake kake kake so kake fatar ina fatar mun fahimta idan mutum na fatar wani abu zaka same shi yana mai shauki da kauna da wannan abin da yake da yake fata الثاني nabiyu khawfuhu min fawatihi tsoron kubucewar wannan abin da yake yake fata sai ka tsoraci ka tsoraci kubucewar wannan abin da kake fata a rayuwa الثالث na uku sa'yuhu fi tahsilihi bihasbi al-imkan mutun ya iyayin sa iya kokarin sa wajen yaga ya samu abin da yake yake yake fatan gurgudan hali gurgudan hali ka iyayinka hakuri daka wajen neman wajen tabbatuwar samun abun da kake fata ina fatar mu fahimta wannan maganganu maganganu ne na hikima inji malamai wanda a duniya ta hankali duk wanda ke fatar wani abu to zaka same shi in har yana kaunar yana fatar da gaske yake yi ba guri ba yake yi yana fatar abun ne to zaka same shi da ɗaya daga abu guda ukun nan ya zamanto yana kaunar yana son abin da yake fata yanzu misali walillahi almathlul a'la duk wanda yake son alqur'ani ko yake son ya zamanto gangarau kahi gwani arama kenan ko ya dan tilas gare sai na farin abu na farin yami yaso alqur'ani ba yadda za a yi ka gangaran ba ka baka so alqur'ani ba yiwa haka ne abu na biyu zaka ga su kuma yana yana tsoran kuncewar wannan Qur'ani shi zaka ga aromi suna iya kokarin su kullun cikin muraja'a ake saboda kan abinda aka haddace ya ya kunci sai ko shi ana tsoran kunci wasa duk da mutun ya haddace an ce ka haddace amma kuma bai wadatar ba a kullun sake tilawar ake ana takara saboda abin ya samu gindin zama abu na uku sa'yuhu fi tahsilihi bihasbi bihasbi al-inkari mutum zai iya kokarin sa kaga suna iya kokarin su na gas duk wata hanya duk inda aka ce ga wani wanda ya san Qur'ani zaka yana kokarin ya je dan ya gyara tilawar ko dan ya tabbatar da abun ya ya zauno to haka ba Qur'ani ba duk wani abu na rayuwa idan kana kauna kana fatar samu wannan abun to in dai kana son ka sami shi ka cika muku da uku idan ban so ka so shi to kuma son abun fa ma ma'anar so tambaya me ma'anar su eh to warin ba da address ko kuma littafin ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala da ya rubuta qararatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqi malan yayi ta'arifin su ana mujalladi kamar kamar adda'u wa dawa'ikin ne yake sai dai dan ya fi adda'u dan kabri kadan haka adadin safat idan aka ce son abu a ce mutum yana son yana son abu to ya daki yana dokar mayar masa da hankali da kuma begensa da tunaninsa haka ne ko wallahi ina ga ina ganin ba ku fahimci abun ba in aka ce son abu to ya kunshi Ah, wani wani abu ne shi so wani abu ne na na wani wani abu ne wanda yake ne wanda yake fitowa daga zuciya abu ne wata matsala ce kalbiya, wanda in zuciya tana son abu to za ta dinga yawaita tunaninsa da kuma shauƙinsa eh, kuma da ganin farin abun haka ne ko to masha Allah bala ce wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min zalika fa huwa min babil amani amma kaga mutun yana fatar wani abu yana fatar samun wani abu sai zaman to bai be ƙara nashi ba bai hada sa ba da wa'incin ababen guda uku babu soyayya babu tsoron ya kunce maka sannan kuma babu tsoron baka iya kokarin ka ta koce hanya ka same sa malaci wannan ba a kiransa arraja'u ana kiransa ne da al'amani guri ne gurace gurace ne ba su barjawo bane ina fatar mu fahimta kaga a wannan maganar zamu iya fahimtar mi cewa ar-raja'u daban al'amani daban mi yaba bambanta tsakanin ar-raja'u da al'amani, amani wala Allah mutun zai iya gurin abu amma baya son sa haka ne zaka ji kana iya gurin kana gurin abu amma baka son sa ko kuma a'a baka biyar hayoyin da zaka ka mallaki wannan abun ko kuma a'a baka tsoron baka dauki matakan kare wannan abun da salwanta in ka same shi ba amma shi da abin da mutun yake raja'i zaka same su abun ne wanda mutun yana son sa sannan kuma yana tsoron kunce masa sannan kuma yana bin duk wata hanyar da ya kamata dan ya tabbatar da wanzuwar wannan abu abunsa kuma ne ce mutun ya dinga fatar abu sannan kuma be eh, baya baya hada su da wa'incin ababen to wannan guri ne shi yasa ai Allah subhanahu wataala ya zargi yahuda da su mutane ne wanda gurace gurace sun sun mamaye zukatan su guri ne kawai ina fatar mun fahimta bala cewa raja'u shay'un wal amani shay shay'un akhar shi ar raja' fata na samu wani abu daban yake haka gurin wani abu daban yake fa kullu rajin kha'ifun zaka samu dukkanin wani mai mai gurin wani abu to yana tsoran salwace wannan abun salwatar wannan abun was-sa'iru 'ala at-tariqi idha khafa asra as-sayra makhafata al-fawat was-sa'iru 'ala at-tariqi wanda ke tafi a saman hanya idha khafa idan yana jin tsoro to asra as-sayra zai ƙara kwazo da cikin tafiyar makhafatar fawat saboda gushe majin tsoran kan abin da yake hange watan ya ya kumce masa kene yake ke son kai tafiya sai aka baka rendezvous a mota za ta tashi karfe kaza to rushin kada motar ta tashi kaga za ka yi ni za ka yi gaugawan isada zuwa ga wannan motar haka ne duk wanda ya zama tuna da wani guri a rayuwarsa sa balan to zai yi kokari daga sai yana tsoron salwace wannan abun yana jin tsoron kada ya rasa wannan abu shi yasa zai bi duk wata hanya da ya kamata don ya mallaki wannan abun to zai fi ina fatar mun fahimta daga ribi daliban ilimi masu manufa ta kirki zaka same su Allah ya taimake su da da fatan samun nagartaccen karatu ta kowace hanya neman karatun ake yi Allah sai mutun ya bar gidansu ya bar iyalinsa ya bar duk wani sa dan karatu sai ya share shekaru ina fama da takardu abu da wannan littafi a dubu da wannan duka ribe da su magabata duka da su wajen al-Imam al-Bukhari al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala malamin malamin malamin al-Imam al-Bukhari eh, al-Imam al-Bukhari sai mutun yayin shekaru baya gida ya tafi wajen karatu kuma na daga cikin abun da ya taimake su Allah ya sanya albarka a cikin abun shine wannan tafiya wannan raja'in da suke yi al-imam al-bukhari ya taba zuwa wani gari ausar hadisi daya ya tafiyar wata guda ya tafi kuma ya dawo wata kuma hadisin bai karbo ba wata guda yayi to mu yanzu ba ya muke eh Allah dai ya dacar da mu yanzu iyaka kawai mu su abun da fi doke musamman dalibai yanzu abun da fi doke mu da hankali salula ta fi dokar lokacin dalibai kuma akwai damar da wai kamata dalibi ilimi amfani da talil buhus a ce ka shiga nan ka fita nan kana buhus kana bincike mas'ala ilmiya amma sai a samu dalibi ilimi ya bata lokaci sai mutun ya awa daya a sallah ba wata mas'ala guda ne karo da ita wannan ba a kira dalibin ilimi a shi kullun dalibin ilimi cikin cikin istifada yake kullun cikin dokar karatu yake ina fatar mun fahimta ka yarda wuni yazo ya wuce ka baka samu ta fa'ida ba a rayuwa baka samu sabon karatu ba ko baita kada da wuni yazo a matsayin ka da dalibi baka karu da wata kalma ba ko wata wata ibara ko wata fikira ko baka tahlilin wani abu ba wannan shi zai sanya ka goge a karatu da gaske abu da ke taimaka wa mutum goge a karatu shine kasratul buhuf da iyaye da kake yin karatu kake mutala'a kake muzakara da iya yadda hankalinka yake samun abinci sai malamu suke cewa eh, ita al-mutala'a kasratul mutala'a yawan binciken litafai eh, kamar abinci ne da hankali ghadha'un lil aql kuma kasratul mutala'a ghadha'un lil aql lil aql yawaita karatu kamar kana kana ciyar da hankalinka ne shi yasa mutum yana karatu yana magana to Allah zai taimake su da dinga saboda abun ya zai masa abinci a jiki sannan kuma lin nafs sai da to in ba karatu kai baka jin daki dalibin ilimi wanda ya saba muraja'a wanda ya saba muzakara ya bude littafi ya karatu in bai ba baya natsuwa idan ka ji kana karatu sai kaga wuni zai zo ya kuce baka bude komai ka karanta ba to tun wuri ka fi da su daga cikin layin ɗaliban ilimi wallahi baka ciki ba yadda za yi dalibin ilimi ya zo ya wuce bai bai binciken wata mas'ala kuma da zaka dinga kullun ka doka mas'ala dai ka dinga hararo ta kana tahlilin ta kaga a shekara kana da mas'ala 365 suruta maka littafi eh suruta mas'ala wala da kuma duka ni ba lokacin da al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala idan gidan al-Imam Abu Hanifa a lokacin akwai mas'alolin da suka dame sa wanda wasu masail ijtihadiyya ne kasancewa shi malamin da duniya ta san sa akwai tambayoyin da aka yi masa birjik amma tsansa malami ya kamata a ce yayi tunanin ya kamata ya fada to kuma ai ra'ayi ba shi ijtihadi ba da ra'ayi ake yi ba ana yi ne da ilimi sai akwai ilimin za a yi ijtihadin sai zamanto ya kwanta da dare yana tunani cikin daren sai Allah ya masa ilhama irin zai wasu walwali wannan masail din baki daya Allah ya dace da mu to malai yake cewa duk wanda yake kauna yake fatar wani abu ka sami shi khaifun yana tsoron wannan abun ya ya kumce masa ai kamar ango ne ko cewa ya yana son mace mutun ne yana son mace inda da gaske yake yi zaka yana yana jin yana tsoron kumcewarta a hannunsa sannan kuma duk wata hanya da zai bi dan ya mallake ta dan tasa mallakin sa halaki zai yi sannan kuma aishi tan so ba abanta sa ko eh bilal malamai suna cewa a dinga takaitawa a wajen bangaren bangaren soyayya malace wa fi jami'i tirmizi ya tabbata a cikin littafin al-imam tirmizi alayhi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abu da Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa man adlaja eh, man khafa adlaja duk wanda yaji tsoro akan kubucewar abinda yake fata to adlaja zai yi sammako yaga ce a bi ma'ana sara fil layl zai doki zai tafiya cikin dare kun bayanta duk wanda yake tsoron abin da yake fata ya kunce masa annabin Allah ya ce adalaja zai sammako game da wannan abun sai ce waman adalaja kuma balagal manzi duk wanda yayi sammako cikin abin da yake kauna yake fata to balagal manzila zai kai da cin nasara zai kai da abin da yake so haka ne duk wanda ya sammako game da abin da yake so to zai samu zai kai da iyakar wannan abun sai ce ala ku saurara inna sil'atallahi ghaliya inna sil'atallahi ghaliya qaddara ta Allah hajar Allah tsada ke gare ta yaga ce shay'un ghali aba mai tsada to inna sil'atallahi ghaliya hajar Allah kuka ce kaddara ta Allah abu ce mai tsada sai ce ala ku saurara inna sil'atallahi aljanna hajar Allah ko kuma kaddarar Allah da ce aljanna hajar hajar da Allah ya kasa da ce aljanna kuma wannan abun tana da tsada she aisha sa Allah yake cewa a suratul safi ce mamanta ba Allah ce ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai mi billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai mi gaba yaghfir lakum dhunubakum wa jannatin tajri tahtakum min tahtiha al-anhar min tahtiha anhar sai da Allah ya yayi bayanin kasuwancin aka arrada kasuwancin sai aka yi bayanin kuma kudin da za ka biya ran ka samu wannan kasu wannan wannan kaddara ta kaddara Allah ce aljanna kaddara Allah aljanna ce kuma kaddara Allah tana da tsada Allah ce ya ku masu imani ba za mu shin ba zan nuna muku ba wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radi a gobe alkiyama kamar mun mun ce ma Allah eh sai Allah ya ce tu'minuna billahi aw na farin ku imani da Allah mafiya yawan mutane har yau in fahimci me ake da imani da Allah ba nan da Allah ya ƙunshi ka cika rukunin imani baki dai malam kuma wai ba cika ba san su kuma ka tabbatar ka san su kuma ka tabbatar tunda ai da kalmar shahada ma tana da shurutu guda guda bakwai ba za ta cika kalmar shahada sai ka cika abu guda guda bakwai ba sanakun manya manyan ababe guda uku ne na farin al wannan kalmar sai ka san ma'anarta sannan kuma al-yaqi ka kudurta abun a zuci kai ya samu yaqinin abin sannan kuma al-amalu bi muqtadaha kai aiki da abin da karantarwa to Allah ce na farin ku imani da Allah da manzansa sai ce wato jahilu na fi sabilillah ku yi gudu ku bada gudunmuwa shine jihadi kenan ko ku yi gudu ku bada gudunmuwa a tafarkin Allah dan addinin Allah ya dukaka da ni za ku bada gudunmuwa sai ce bi amwalikum da dukiyarku ku bada gudunmuwa da dukiyarku sai ce kuma wa anfusukum da kuma rawukanku yin haka sai Allah shi ne mafi alkhairi gare ku to idan kuka yi wannan to biya Allah zai ba ku miya hajar sai ce yaghfir lakum dunubakum Allah zai gafarta muku kurakuranku duk abin da kuka yi na laifi Allah zai yafe maka ka sani cewa duk abin da mutum yake aikatawa babu wanda ke iya yafe wannan abin ba Allah bane laifin da kai ba wanda yake iya yaye maka shi wallahi in ba Allah bane shi yasa ba wanda ake neman gafararsa a duniya sai Allah ba a neman gafarar kowa sai Allah subhanahu Ta'ala sai in ka mutum ba daidai ba ka ya ka nemi afuwa sai ya yi maka sai ce zai gafarta muku kurakurai ku saboda dan annabi adam bai rabuwa da kurakurai dan annabi adam baya rabuwa da kurakurai kasancewar ka ajizi kasashe sai kuma zai shigar da ku aljanna aga idan kai jihadi da dukiyarka da rayuwarka to sai Allah subhanahu wataala abinda Allah zai baka shi ne aljanna Allah ka bamu aljanna Allah ka aljanna sai maza ya wa ala inna sil'ata Allah ghaliya hajar Allah tsada ke gare ta kai saboda Allah ka tsaya ka lura da kyawu dan Allah kadibi gidan aljanna yadda Allah ya gina sa kadibi gidan fadin gidan da girman gidan kadibi irin abun makamashin da aka gina gidan da shi da kudi ne za a sa a saye kana ganin a duk duniya akwai wanda zai san gina guda cikin aljanna da kudi za a sanya a saye gidan akwai mai kudi da zai saye gida guda a wajen Allah da kuma ai aljanna malam ghurafun ne ɗakuna ne ke da kai kaga zamanin wai kawai gida a'a ɗakuna ne wanda Allah ya gina su kuma duk abin da kake da bukata Allah ya yassare cikin aljanna an sanya maka shi ba zan tabbata ne ake yi ba ko kuma Dubai a'a can keri sun'a ce ta Allah subhanahu wataala wanda shi Allah ya kware wajen kera kowane al'amari a duniya to shine ya kera komi nasa sai Allah ya ce ga iya abin da kake yake da bukatar in kai alkawali shi kuma ya baka wannan gidan kuma duk abin da kaga Allah ya ce ai za a samu aljanna ko To idan ka bibiye sa yana tattare da abu guda uku abu na fari dole sai kai hakuri duk abin da ake samun aljanna akan sa sai kai hakuri akai duk abin da aka ce maka ana samun aljanna a kai wallahi sai kai hakuri ba wata gaba ta rayuwar mutum da aikin alkhairi ne zaka yi da zaka iya samun aljanna da wannan aiki idan ka tsaya kai nazari kai tunani sai kai hakuri yanzu dauko misali guda daya zamantakewar rayuwar aure annabin Allah yake cewa daga cikin eh, mutum ya ciyar da iyalinsa lada saka za ba shi. to idan ka dauki rayuwar aure gaba daya sai ga rayuwa ce tana buƙatar babban makamashi da zai taimaka maka ka samu dacewa da alkharin da ke ciki shine dole sai ka samu hakuri wannan zuwa makaranta in baka da hakuri ba za ka iya yi ba sallah guda biyar in baka da hakuri ba za ka iya yi ba azumi in baka da hakuri ba za ka iya yi ba zakka idan baka da hakuri ba za ka iya yi ba aikin haji in baka da hakuri ba za ka iya yi ba sai shi dinga maka ai bannar kuɗi kake yi duk abin da aka ce za a shiga aljanna akai ko to malam sai ayi hakuri to kuma me yasa za a yi hakuri saboda abu guda biyu abu na fari hanya ce da tana dauke da kalubale kure da gaske kalubale guda uku kalubalen fari malam shine kalubale na kai rayuwar karan kanka dalili Allah ya ce inna nafsa la'amaratun bisu iya kullun akwai abin da rayuwa take so to in ba shi kai ba kuma za ku dinga samun matsala da rayuwarka yasa dole sai ka iya saitara rayuwarka yasa manzo Allah yake cewa laita shadidu bi sur'a inma shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba shi bane jarinta kai ya doka mutum ka aji abinda ake cewa jarinta shi da kai control ki zuciyarka iya abinda ya kamata ka iya tsara zuciyarka ta tsaru ai duk abinda kake gani ana tayi da sabon Allah ko mutane zuciya ta fi tsafe su ne da mutun ya fi tsafe su ce sai an samu sauki wallahi kalubalen farin a ciki zuciya kalubale na bi kuma shedan a kullum gurin sa ya zai kabace da shi ya bace ya zashi ya halakar da kai da shi ya halaka ya zashi ya kuda kai da shi ya rudu ya zashi wannan gidan da aljanna da Allah ya tsara da maka aka tsara da masa shi ba bai yi aikin shigar ba to kai ma ya za a kai samu shiga wannan gidan abu na uku tace duniya wannan duniyar tana dauke da ababe wanda in mutum ba yayi hankali ba yana lura da fa'inta a duniya sai ta kai shi ta bayo sa wallahi sai kana ganin kamar duniyar nan wani gida ne wanda za a tabbata a ciki shi kuma ba wanda Allah ya sanya wa tabbatuwa a duniya wama ja'alna li ahadin min qablika khuld wama ja'alna li basharin min min qablika al-khuld afa in mitta ba mutun dai a duniya wanda Allah ya kaddara wa tabbatuwa a wannan duniyar babu shi ba shi dan uwa idan kana son cikar gurinka, to dole sai ka zaman to kana tsorar wannan abin ya kunce maka to me ake fatan anan ba aljanna bace to dole sai mutun ya dinga jin tsoron ake kada ya rudu da aikinsa cewa ai ina karanta qur'ani ina kaza ina kaza a'a tana iya wayo garba a zo kuma wannan gidan ka rasa shi dole sai kana jin tsoron kubucewar wannan gidan a gobe alkiyama jama'a mun fahimta sai ke tawho subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah fakadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya fata ga ma'abuta aikin kirki da kuma haka Allah ya sanya jin tsoron kuncewar wannan abin da mutane kirki shi mutunan kirki kullun rayuwarsa tana tsakanin bainal khawfi war raja yana tsoron a kuncewar abin da Allah ya masa tani na alkhairi zuwa ga abin da ke na azaba kuma yana fatar rahmar Allah subhanahu wataala baya ruduwa da abin da yake yi aikin da yake aikatawa baya rudar da shi ruduwa da aiki daga cikin alamar tabewa kana ganin kai kai kai kai ai ba farko ba innamal a'malu bil khawatim ayyuka karshe Allah yake dubawa ba abun da kai ba a baya a'a abun da ka mutu akan sa shi Allah yake kalla a zamanin bani banu isra'il ayi wasu mutane guda biyu ɗan uwa ne yaya da kani ne yayin mutunin kirki ne ba abun da yake sai bautar Allah Kullum cikin ibada yake kanan kuma mutunan banza ne ba abin da yake sai sabon Allah subhanahu wataala wancan mai bautar Allah yana gurin ya ga shedan kusan ya tabbata a hadisin manzala cewa shedan yana tafiya a magudanar jinin dan annabi adam duk inda san jini na ratsawa ya shiga a cikin jikin mutum to shedan ma na shiga wannan wurin balan sai shedan ya zo masa a tunani cewa yanzu kai shekara 40 ba abun da kake sai bautar Allah tun tasowarka har zuwa wayo duka bautar Allah kake illa da ce ka tara ladan bila adadin kuma abinda Allah ya kiba maka a rayuwa zaka yi shekara 80 cikin shekara 80 kuma kai shekara 40 sauranka shekara 20 nan 40 nan gaba ga duniya nan ta doki kawa ala ta harkoki kai ba da kai ba ga kanin ka tana ta morewa ya sha giya ga 'yan mata ni ka je ka dan more rayuwarka ka takura kanka kai shekara 20 kana sheke ayarka kai shekara 20 kana sheke ayarka sauran shekarar 20 sai ka dawo ka tuma Allah ka cika da ibada kuma shiga aljanna wancan kanan kuma shi kuma ya sha giya yayi zina sai ya tashi kansa da ƙasa yayi fitsari to ga rayuwa ba ta dawama haka na salwantar da rayuwa ta a banza kullun cikin sa'on Allah waccan waccan yayi kai ai kaza waccan ai kaza can mun kaza yace ga ya yana can yana ta bautawa Allah yau fa in ya mutu aljanna zai shiga ni kuma gani in na mutu a wannan hali sai iya abin da Allah ya min a rayuwa me zai hana na je in muje eh, eh mu tabautar Allah tare da uwana mu mutum shiga aljanna tare sai kudurta wannan a wancan kuma sai kudurta ya kamata ya zo ya isa sa a sheke aya na shekara 20 sai to Allah ya mutu shiga aljanna sai ya fado wajen ato sai ya fado ma dan uwansa sai suka mutu gaba daya karshen bayanin da aka ce wannan wanda yayi shekara 40 yana bautar Allah sai Allah ya yi wuta da shi so da niyyar da mutu akan ta niyya cikin sabon Allah subhanahu wataala wancan da ya shekaru na ta sabon Allah sai kuma Allah ya sanya shi aljanna daga bari dubin abin da kai a baya diba ni zaka mutu akai ni zaka mutu akai Allah ya sa mu cika da imani to malai yake cewa fa ulima anna ar-raja'a wal khawf wal khawf an-nafi' huwa maqtarana bihi al-amal abinda ake ni sai daga nan zamu fahimci cewa ar-raja' wal khawf daka fata da kuma tsoron kuncewar da mutum yake fata wanda yake tsoron mai amfani wanda ya amfani mai shi shine wanda aka hada da aiki kana aiki kana fatar abin da ke wajen Allah subhanahu wataala yanzu misali bari in baku misali a hankalci mutum ne yazo ya yana son diyarka da aure ce maka yana son diyarka da aure amma ba sana'ar da yake yi kun bai sa ranar fara sana'a ba kuma ya ce za a turo za a kasa daki kun fata eh ba wanda zai tallafa masa ba wanda zai taimaka mai kuma shi ba wata sana'a da yake ba wani aiki da yake kuma ya kashe maje kare kai eh ma an cika kai dadin bace za a kawo kudin saboda kada wani ya zo ya ya shiga aga a duniya na masu hankali wannan rishin hankali ne saboda bai kama hanyar mallakar abin da yake yake so ba da ya kama hanyar sai da mimi sana'ar da za ya samu abin da zai kawo to shi baya komi sai dai ya wanka kullum hoton yau daban na sahi daban na rana daban na dare daban cike da kawai Allah ya dace da mu to malai ke cewa ulima anna ar-raja'a wal khawf nafi huwa maqtarana bihi al abinda ake ce ma kafata anan zamu fahimci to abinda ake cewa fata da kuma tsoron kumcewar abinda kake fata shi da abinda ka hada da aiki kana aiki dan samun wannan abun kuma kana ƙara kuzari saboda kad wannan abun ya kunce maka tare da kuma nuna kauna da soyayya ga wannan abun mafhum qala ta'ala sai ka ce Allah yana cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون التي والذين هم من خشية ربهم مشفقون للي وإندا game da tsoron ubangijinsu suke rahasana game da tsoron ubangijinsu suke ratsana suna cikin tashin hankali game da haduwa da Allah subhanahu wataala basan abinda za su tarar ba a gobe kiyama sai Allah ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma duk wata aya alkauniya qur'aniya sun imani da ita sannan kuma Allah ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sune dai har yau game da sha'anin ubangijinsu ba sa hada Allah da wani a wajen bauta ba sa wa Allah kishiya tace kuma wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila su ne wanda suke bayar da abin da shi Allah ya ba su zukata suna cike da firgici da kuma buguwa akan cewa sun kuwa wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ce ulaika yusari'una fil khairat wa'annan mutane su ne suke gaugawa zuwa ga samun alkhairi wa hum laha sabiqun kuma suna rikankan game da wannan al'amari aljira suke nema ko duk da haka su da farin suna tsoron Allah subhanahu wataala sun tsaya inda Allah yake su tsaya ba su yi sako sako kuma su wuce gona da iri ba sannan kuma ayoyin Allah shi imani duk wata aya ta Allah subhanahu wataala sannan kuma ba sa taba hada Allah da wani abin bauta sannan kuma abinda Allah ya ba su kin suna ciyarwa suna bayar da shi kuma zukatan suna tsorace cewa fa za su kuma wajen Allah subhanahu wataala sala ce ulaika yusari'una fil khairat wa innal sukara wannan sifofin suke rigangantu suna gaugawa wajen yin aikin alkhairi saboda kullun dibi yake yi wala Allah Allah bai karba ba wala Allah kaza wala Allah kaza Allah ce wa qad wa at-Tirmidhi fi jami'ihi hakikan al-Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin Jami'u Tirmidhi eh, an Aisha anha daga Aisha matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda qala take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah an hadhihi al-aya akan wannan ayoyi fa qultu silati ahum ahum alladhina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun ya annabi Allah wannan wai masu masu shan giya ne su ne mashaya giya masu yin zina masu sata su ne suke da wannan dabi'a faqala sai ce a'a la ya binta siddiq ce a'a ya ke diyar siddiq aga wannan sharafi ne da wa da Aisha da kuma mahaifinta da manzon Allah bai kira ta da ya binta Abubakar ba sai kira ta da ni ya binta Siddiq yar mai gaskiya yace walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat yace annabi yace ba su ba wancan bane mashayagiya a'a su ne waɗanda suke yin sallah suke yin azumi suke yin sadaka kuma suna tsoron wala Allah abin da suka aikata Allah bi karba ba sai su ƙara yin kuraji akan yin wani aikin alkhairi a tunanin wancan da suka yi fa Allah bai karba ba amma idan mutun ya idan mutun ya ya tsaya a cewa duk abin da yake Allah ya karba to ba zai samu karsashi bane yayi yayi wasu ayyuka na alkhairi suna iya wa'ance su sun wadatar da shi kamar muka faɗa a cikin karatun muka na kitabut tauhid hadisin mu'adh dan jabal yake cewa afala ubashirun nas annabin Allah bashin bari in tashi da mutane shida yace a'a saboda kar mutane su su yi zaman su su yin aikin alkhairi yanzu misali wanda ke da garatikin ko ya je aiki ko bai je ba za a bashi albashi dan Allah dai yake da wanda sai ya je yayi kwadago sai ya samu na'am in ba bai zaba ba abinda zai shigo shi shigo wancan gudan ko yayi ko bai ba in wata ya mutu za a bashi ko in wunin ya ya wuce ya abin da ya kare za a bashi za a biya shi wannan kuma in ba ya fito ba to ba abinda zai samu sai shi dan Allah kaga ba dai bane dole wannan yayi kokarin ya ji karfin fitowa bari ya tashi wala Allah ya samu abin da ya giya haka ne to haka wanda yake mutunan kirki nagartacce wanda yake da lafiyar tunani da hankali shi ne wanda yake tunanin kullun aikin da yake yi fa bai ishe shi ba akwai buƙatar ya kara shi yasa ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa gasuwa wallahi ba sa gasuwa ba wata kafa ta alkhairi ba ce zaka iske cikin wannan kafar sun toshe ta ba suna aikata wannan aiki babu shi iske mutum gashi yana azumi azumin nafila ga qiyamul layl ga taimakawa miskinai ga karatun alqur'ani ga ziyarar mara lafiya ga wacece ga wacece duk wani aikin alkhairi da ake so ai wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbansa jiya waye kaza waye kaza waye kaza waye kaza sabai kowa ya shiru in annabi ya tambaya waye kaza Abubakar Siddiq ya ce ni ya Rasulullah in annabi ya tambaya waye kaza ya ce ni ya Rasulullah sai da annabi ya kare ta musa tab ce wa'annan dabi'un gaba irin na ambata ba wanda zai cika su sai wanda yake da imani shi mai imani kullum begen abinda Allah ya tanada masa yake bi yake yake yi da haka zai kare bege da ta hanyar yawaita ibada Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wata rana ya fito cikin garin Madina akwai ta tsohuwa a ƙarshen gari Allah ya wa ayyanta rasuwa a wajen yaki aka kashe su Umar dan Khattab in zo gidan wannan matar diniyar ta taimaka mata sai ya tarar da an ka mata abinci an share mata daki ai mata duk wani abu da ake da bukata dacci zanya irin ta ai mata ai mata komi in ya tambaye ta ci ban da bukatar komai ka wannan bawon Allah yayi ita mai da wai kai tsuwa wannan waye a sirri ne ce wallahi sai na gano me yin wannan aikin alkhairi sai wannan sai ya sauko sai hayi kan bishiya da sassafe sai ga mutum cikin bargo ya rufe jiki shi ya fito daga gidan tsohuwar nan kuma dan kataba yace sai na na jiro masa hanya na duro masa na kama kokowa da shi ina duba sai daga Abubakar siddiqi ne ina dubawa sai naga Abubakar siddiqi ne ta haba Abubakar duk nan ma ba a bari mu dan samu ko ina ka tare ka tare can ka tare nan ka bar mu nan wannan hanyar ba mu dan tafi da ita ba ko wuya ga ko aiki alkhairi sai ce wani dan Allah idan dan Allah <laughs> Allah ya dace da mu ma'a fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun Allah ya dace da malik waruya min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu aida an samu wannan hadisin daga abu hurairah har yau Allah ya kara masa yarda wanda nasuddin albani ya inganta da hadisin malik wallahu subhanahu wasafa ahla as-sa'adati bil ihsan ma al khawf Allah ya ya siffanta Yan aljanna idan dan Alu sa'ada ana nihin ɗan aljanna Allah ya sanya muna ciki Allah ka arzuta mu zama cikin ɗan aljanna to Allah ya siffanta yan aljanna bil ihsani cewa mutane ne masu kyautatawa kuma ma al khawfi suna jin tsoron wannan abun ya kunce musu wa wasafa al ashqiya kuma Allah ya wasiffanta yan wuta bil isaati da cewa suna munana awa ayyuka ma al'amni kuma ta da samun nutsuwa da kwanciyar hankali a tsakanin su basinan kirki aikin alkhairi yake amma a firgice yake cewa an karba ko ba karba ba amma mutunan banza yana aiki yana sabon Allah amma kuma ba abin da ke tara masa da hankali kun fahimta mutunan banza ba ba abin da ke tara masa da hankali ya sabon Allah wallahi akwai wanda shi in ba yayi sabon bai ma jin dadi na tso shi shine sabon Allah amma shi mutumin yanzu ka duk aikin alkhairi ba in aka yi to addu'a tana biyo bayan gare sa ibi annabi Ibrahim lokacin da Allah ya sa ya gina dakin kama shi dakin nasa annabi Isma'il suna yi addu'a suke rabbana taqabbal minna Allah ka karba daga wajen Allah ka karba daga wajenmu. manzon Allah ya fare yau a yau daga cikin sahabbai ko zama to mu'az bin jabal yace masa wallahi ina son ka ya mu'az inni la uhibbuka ya mu'az yace wal adabi yace wallahi ina son ka sai ce karka kuskura a kare sallah ta farilla ba kai wannan addu'a ba yace allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ai addu'a ce ya Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni akan yawaita ambatanka cikin masu ambataka Allah ni ma na zamanto cikin lambar fari Allahumma inni ala zikrika wa shukrika kuma Allah ka sanya cikin masu yawaita godiya gare ka wa husni ibadatikum Allah ka sanya cikin masu kyautata ibada gare ka ai addu'a ce ko ta hada dukkanin wani al'amari na rayuwa duk wani abu na duniya da Allah ya ce ai zaka karshen abun za a yi addu'a zaka roki Allah ne a ciki to mutanen ba za su ba su damu ba yi suke sabon Allah kuma su suna ganin kawai da saura ai wani ma sai da yake ra ganin baban shi ne shekara 120 ya mutu shi ma zaka sai ya shekara 120 zai mutuwa in ya cinye shekara 80 sai komai ta istighfari bai 75 ba sai mala'ikan mutuwa ya zo masa shi kuma ba a koma kuma in yaso Allah ya datar da mu malike cewa wa man ta'ammala ahwal wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radiyallahu anhum wajidduhum fi ghayati al-amal ma'a ghayati al-khawf wa nahnu eh, jama'na bayna at-taqsir bal at-tafrit wal-amr duk wanda ya zuba tunani a cikin sha'anin sahabban annabi Muhammad da kuma kokarin su shine jidduhum fi ghayatil amal cikin tsantsar aiki ba kissa ba milafici cikin ayyukan sahabbai babu kissa babu milafici ai za a yi aikin da gaske ake yi kike misalin lokacin da manzon Allah ya dawo daga ghazwatul ahzab lokacin da annabi ya dawo daga ghazwatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida kwanaki akai a ahzab an gina ramu ba ba yaƙin ba amma ana cikin cikin tashin hankali manzon Allah duk sallah yake yi da ta Allah subhanahu wataala Uzaifa dan Yamani Allah ya ƙara masa yarda yace ana tsananin sanyi Annabi Allah yana sallah annabi sai ya juyo yace waye zai je ya ga ya duwa mana abinda kafire ke kunsawa yace duka sahabbai kowa sai ya shiru kam kowa yake wuta wa zai shiga yayi shiga burtu zai shiga burtu ya badda kama ya shiga cikin kafire ya ci abinda ake tattaunawa akai ci dukkanin kowa sai oke wuta daga can sai maza ce wai wannan waye ce Uzaifa ne ce tunda naji an ce zai bana ce to an kare ni za a tura wallahi na ce je ka diba wani abinda da ke faruwa ce haka na kama jiki. zuciyata tana dukar kirjina na kama hanya na je yace ga matsanancin sanyi ake yi yace ina zuwa na shiga ciki kawai sai Allah ya turo wani iska sai Abu Sufyan lokacin da musulunta ba yace kowa kowa ya makale da abu kowa ya san da waye ki kowa ya bibishi da waye kun bayyana kowa ya kowa ya makale da dan uwansa yace sai nayi gaggawa sai na tambaye wanda muke tare da shi wai kai waye ta waye ne ya tafi shi da ajiyar zuwa eh amma in ya in ya tambaye fa ba kula da asabu Yace kawai sai ba kamar lake da juna Allah ya turo iska gidan ya eh, gidajen da suka suka haima cikin su sai iska yana tafiyar da su sai Abu Sufyan ya ce Mustafa kun ganda anan ni na kama gari ya ce wanga abun ba zai bar mu ba ita haka suka bi san suka sanci suka koma ita kuma sai na jajiki na dawo nace manzo Allah fa ga su sun tafi sun ware ga abin da ke faruwa ita na hazo mata da manzon Allah yana sallah ai shine ma'anar wakafallahu almu'minin itan annabin Allah yana komowa gida Madina yana cikin wanke jiki ya fi darawanin sa sai ga malaika Jibril ya dawo darawanin sa ji manzon Allah yana zuwa sai annabi ce sai ce malaika annabi sallallahu har ka tube ne sai ce kwai sai ya ce wasa kware da gaske sai ce ai baka samu zama ba ayi shela za a je kuma cikin eh, yahudawan banu qurayza za a yake su nan take dan Allah ya daura rawanin sa kuma aka ja sahabbai aka tafi kai da jin Allah ya ce radiyallahu anhum ka san wallahi ba indomi suka ci da su Allah ya ba su aljanna ba ba ba indomi wanda suka ci Allah ya ba su aljanna nan tsantsar aiki ne suke yi tsantsar aiki suka yi dan Allah kowanne mai dinga wakan sa adalci ka dinga bibiya a ini aikin alheri da nawa kai wai wai ma gabari a rayuwarka ka so kan in an je gaban Allah Allah ya ce wane mi kai kace Allah ga iya abin da aikin da kai su ne sahabbai Allah ya taimake su ne take koyi tare manzon Allah wasu sun je uru sun je bada wasu sun je kaza da kaza kuma duk Allah ya yafi musu duk wanda ya yakin badar Allah ya yi masa Uhud ce ko duk wanda ya an yake masa to ni da ke ba mu da wannan garanti to sai ka duba mi kai to idan kana son ka gano kai waye kuma ka san cewa abinda ka aikata bai ta kira kai kaiya ba to ka dinga dauko rayuwar sahabbai kana aunawa shin ka taɓa kwana da yiwa kai an taɓa baka kashi saboda addinin musulunci an taba kwace maka mata saboda musuluncin nan an taba hantar ka saboda kana musulmi ka taba tafiyar ƙasa ka bar garin ku saboda musuluncin nan to su duka wannan su ya faru gare su ka taba barin duke ka saboda addini duka wannan ya faru gare su wasu matan aka rabasu da su wasu duke suka baro maka wasu kuma gaba ɗaya kashi aka basu ba wata irin nau'in azaba da ba su sha ba ba wata azaba da ake wa dan annabi adam wanda ba ai musu ba karibi shahidiya ta fari wanda aka kashe wace ce ba mu makaranta tarihi subhanallah shahidiya ta fari cikin mata Hmm. eh wanda aka fara wanda eh, kafirai ƙurshe suka kashe ta wanda aka samata mashi a farjin ta har mutu sumayya mahaifiyar wa mahaifiyar ammar bin yasir irin wahala da irin daurin da aka yi cikin zafin rana to sai ka duba kai kada irin aikin su kai akwai wanda ba tunda ya musulunta har ya mutu bai taba ratin sallata da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda ya musulunta har ya bar duniya bai taba ratin sallata da manzon Allah ba duk lokacin da za a yi sallah da shi ake yin ta okay sai ka duba dan Allah ka tsaka yi lisahi sallah nawa kai ratin na'am ko ne abu ne mai sauki to idan kana hararo sahabbai sai garo ashe kai fa aikin da ka aikata fa da saura kuma sai ga dubi inda kake son nan ne sahabban fa Allah ya ba su to kuma ga irin abun da suka sai ƙara kuzari haka ake bukata sai mu dubi da mu muka muke a taksir mun takaita ayyukan mun takaita Da duka dubi misalin sahabban annabi daga cikin abin da Allah ya taimake su ko akwai raye dare raye ne su suna raye dare ka san Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda sahabin Annabi Muhammad fatan shi annabin Allah ne ya bashi lambar cewa ya kai arama uba ne na alaran mumi ina gwanin wani ganamu <laughs> Abu Musa al-Ash'ari annabi da kansa yayi karatun Qur'anin sa manzon Allah tasowa ya zo gidansa fa saboda dinga sauraron karatun alqur'anin sa annabi ya biyo da dare sai ya ji Abu Musa yana sallah da dare yana rera alqur'ani san qur'ani da dadi idan aka samu wanda ya karanta sa da sahiya ta waye sai mun Allah ce masa ai ka dan abun nan yace laqad utita mizmar min mazamiri ali dawud Allah ya baka sauti irin sautin annabin Allah annabi Dawud. ya ina sattar annabin Allah yake saboda dadin socin annabi Dawud shi tasbihi malatun tsaye yake shi tasbihi ta tsaye yake shi duka wannan aika ne suka tayi fada na alkhairi to mu sai sada Allah kai mu yanzu bancin tsegumi mi muka aje wa Allah tsakani mu da Allah bancin tsegumi wani yayi kaza wani yayi kaza wani ya kai wani ya tashi ko da dashin kai kai kuma hawa kai ko soka kai ba sani ba iya kawai shikenan kawai wance ta ai wance tana zan tana zawarci sai aka yaya shikenan yanzu ba akwai wanda wallahi a duk ungos duk wata zuwa ya san da ita kamar dan me ni duk wata hanya ya san da ita ko shi ma duk wata zuwa ungos ya sani kai akwai mutanen da fa in kana son zawara in mai dan dawo da kake so akwai wanda da ka ga same shi an samu in Eh, mi take da suna sakin sakin wawa ake ta sakin wawa kake so akwai in me iya kake so akwai in dacci zaka kake so ma akwai su kawai a suke su kawai jarta su jarraba na Allah ya ji su kuma su Allah ya samu wani lafiya kun ko dala ba a ba su ke wannan sha'ani ka ya kamata jama'a mu jibi irin yadda muka takaita wajen aikin alkhairi sahabban na fa sallah in za a yi zawa suke masallaci a nan ne fa rayu suke gaba daya wallahi gaba daya nan ne rayu suka kare masallacin manzon Allah wajen sallah da da neman karatu amma duk da wannan ba bai su taya neman kuɗi ba dan ka gano cewa neman kuɗi ba ya hana mutum karatu sai in ya ba neman kuɗi bai hana mutum kai da karatu eh, da neman kuɗi na hana mutum karatu to da ba yadda za a yi abubakar yayi kasuwanci da Uthman bai kasuwanci ba da Abdurrahman bin Auf sai kasuwanci ba amma duka waɗannan manya-manyan kasuwa ne Imam Abu Hanifa dan kasuwa ne dan kasuwa ne ba zaman ba zaune gari ban zaman dan kasuwa ne amma abinda ake duba shine wai iya dai kawai abinda Allah ya tana cikin aljanna malam ya kamata a ce su ma an more wannan abun da shi na sha faɗa muku cewa ko an tambayi wani malami me zai faɗa kan aljanna yace shi iya abun da zai ce a aljanna a aljanna akwai komitin da akwai manzon Allah a cikin ta sai yanzu ka da kake so ci kana ikrarin kana son annabi sai Allah ya ce kuma ga abun da zaka yi ka da manzon Allah na da kake so to me sai hana kai wasa game da yin wannan abu majnunul layla majnunul layla ai mun san shi ko asan an tashi ana buga misali na soyayya sai a dinga buga da da majnun laila ai saboda tsabar son laila da kaunarta gidan su laila yazo sun kaurar da gidan ya yana waki gidan kallan katangar kawai yayi sai waki gidan gaba daya baban laila ya hana sa gamuwa da laila aka saboda shi aka addabar sa aka tada shi daga suka tashi daga daga wajen kuma gidan su Laila akwai wani kare shi kuma karen yana ya shaku da Laila Radar ana sallah Qais ana sallah saga Qais majnun kenan ko bayan kare guda ne ya bi kare to bayan an yi da sallah washe gari sai suka suka ce ai jiya mun ga ana sallah guda bayan kare sai ce ku ku dibin asoyar ku da Allah gaskiya kaunar ku da Allah akwai matsala yace abun da yasa yayi wannan karen ya san duk inda Laila take wannan karen zai je shi kuma ya bi kare ne dan ya je ga Laila kuma ta yace shi bai ma wallahi har ya wuce ya tayi dawo bai san ma ko akwai mutane ba nan saboda son Laila da bai gangarinta ya ake ku kuna sallah ku gani na wuce da na wuce ba ya kai in dai son ku da Allah da gaske ne ya kuka iya hararo kuna gaida da kuna gana da mahallicinku kuma ku iya gano ga wani ya biye bayan kare sai tunda Allah akwai abin cewa a cikin ta ba ka bari da Allah to me zai miki Allah ya dace da mu Allah ce fa hada siddiq radiyallahu anhu yaqul wannan shi da abakum siddiq Allah ya kara masa da yaqul ya cewa walatu anni sha'ratun fi jambi abdin mu'min yace nayi guri sai ne guri da ma na sani ina ma a ce yi wani gashi ne a cikin hadarkarin musulmi abun a gaba jiki na dan annabi adam mutum mai imani saboda yadda yake ganin tsayuwa gaban Allah a ce ga dan annabi adam ga ka fa Allah ya tsaida kai na maka hisabi wallahi alazim wannan ba karamar al'amari bane ba sa ko mun fahimta ba girman tsayuwa ga Allah a cika ka gatsa gaban Allah subhanahu wataala Allah ya bincike ga tun daga farkon balagar ka har zuwa mutuwarka kuma kowace tambaya dole sai ka baiwa Allah amsa kuma kai kadan kawa Allah ƙarya kuma ababen da za a tambaye ka akai ababe guda hudu manya manya rayuwarka gaba hadi sai Allah ya tambaye ka ya tambaye ka akan ta kurciyarka a matsayinka na matashi mi kai da wannan kurciyar ina ka sanya kurciyar yanzu fa wani kawai shi cikin matasan mu ba abin da ke birgasa sai dai a kai ladin a tattara ƴan mata a kai ayi ayi burushit aladin ayi sabon Allah a shagiya a sawon Allah subhanahu wataala kuma amun ban haushi amun ban take ci ko gano cewa har yanzu al'ummar mu da saura ba san Allah ba sai sai mutun ya bar mace a gida yanzu fa garin nan in ba ku sani ba wallahi ku sani mutun ne da iyalinsa ma wani da mata biyu amma sai a koma gehen gari a dauki gida haya ana kai matan maza ana lalata da su kai akwai sanin Allah anan ana tunanin haduwa da Allah baka tunanin cewa iya ce gare ka kai ma kama tudinu tudan yadda kai wa wani haka za a yi mu ai na taba gani a ina jin ku a Facebook ne wannan wata addu'a yace dunna dunna Allah yace amin yadda kai wa mutane yadda kai ma kaunar wani Allah ya sa ai makaunar ka haka cikin komai ta dago ina ta zagi nace ya fi gaskiya wannan ya shiga tsiya Allah ya sa mu wange lafiya Allah ya gafarta mana sai kamata mu kwana ko abinda muka faɗa ya zama gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh